פרק ל"ו ועשה בצלאל ואהוליהו וכל איש חכם לב, אשר נתן אדוני חכמה ותבונה בהמה, לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש, לכל אשר ציווה אדוני. ויקרא משה אל בצלאל ואל אהוליהו ואל כל איש חכם לב, אשר נתן אדוני חכמה בלבו, כל אשר נשאו לבו, לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה. והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר המה עושים. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות אותה. ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מהביא. והמלאכה הייתה דיים, לכל המלאכה לעשות אותה והותר. ויעשו כל חכם לב בעושה המלאכה את המשכן עשר יריעות, שש מושזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני, קרובים מעשה חושב עשה אותם. אורך היריעה האחת שמונה ועשרים באמה, ורוחב ארבע באמה, היריעה האחת מידה אחת לכל היריעות. ויחבר את חמשת היריעות אחת אל אחת, וחמש יריעות חיבר אחת אל אחת. ויעש לולאות תכלת על שפת היריעה האחת, מקצה במחברת, כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. חמישים לולאות עשה ביריעה האחת, וחמישים לולאות עשה בקצה היריעה, אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות אחת אל אחת. ויעש חמישים קרסי זהב, ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים, ויהי המשכן אחד. ויעש יריעות עזים לאוהל על המשכן, עשתי עשרה יריעות עשה אותם. אורך היריעה האחת שלושים באמה, וארבע אמות רוחב היריעה האחת, מידה אחת לעשתי עשרה יריעות. ויחבר את חמש היריעות לבד, ואת שש היריעות לבד, ויעש לולאות חמישים על שפת היריעה, הקיצונה במחברת, וחמישים לולאות עשה על שפת היריעה החוברת השנית. ויעש קרסי נחושת חמישים לחבר את האוהל להיות אחד. ויעש מכסה לאוהל, עורות אלים מאד דמים, ומכסה עורות תחשים מלמעלה. ויעש את הקרשים למשכן, עשה, עשה שיטים עומדים, עשר אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה, רוחב הקרש האחד, שתי ידות לקרש האחד, משולבות אחת אל אחת, כן עשה לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגב תימנה, וארבעים אדני כסף עשה, תחת עשרים הקרשים שני אדנים, תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים, וארבעים אדניהם כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. ולירכתי המשכן ימה עשה שישה קרשים, ושני קרשים עשה למקוצעות המשכן בירכתיים, והיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים אל ראשו, אל הטבעת האחת, כן עשה לשניהם, לשני המקצועות. והיו שמונה קרשים, ואבניהם כסף, שישה עשר אדנים, שני אדנים, שני אדנים, תחת הקרש האחד. ויעש בריחי עצי שיטים, חמישה, לקרשי צלע המשכן האחד. וחמישה וריחים לקרשי צלע המשכן השנית. וחמישה וריחים לקרשי המשכן, לירכתיים, ימה. ויעש את הבריח התיכון, לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה. ואת הקרשים ציפה זהב, ואת טבעותם עשה זהב, בתים לבריחים, ויצף את הבריחים זהב. ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר, מעשה חושב עשה אותם קרובים. ויעש לה ארבעה עמודי שיטים, ויצפם זהב, וביהם זהב, וייצוק להם ארבעה עד נכסף. ויעש מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר, מעשה רוקם. ואת עמודיו חמישה, ואת וביהם, וציפה ראשיהם, וחשוקיהם זהב, ואדניהם חמישה נחושת.